Bai, be... Eh, egoera da ezin uh, eh, suportatua. Uh, eh, aldetik uh, beren uh, ibil moldea ezin onartua da. Hastapen ona ukan dute eta ora iduriz numeit kokatia dira, zendako pentsu dugu zendako. Baina hortako nahi ginuen hausapesek eta haute txiek dei azkar bat egin berriz ere gobernuari uh, kondutan hart ditzan hemengo borondatia, bakearen borondatia uh, eh, kondutan hart dezaten, eta Jean Renek errandin bezala eskualerian gertatzen da zerbait, eta hori kondutan hartzea beren eh, egin moldetan eta beren uh, hala, legea aplikadezan uh, hortai behar da hasi enustuko. Erraiten duzu badakigu zendako blokatuak diren? Pentsatzen dugu Espainiako gobernuak eh, eh, baduela bere poderea edo eh, bai bere hitza afera hontan eta maliuski uh, Frantziako estatua ez da gai joaika bere ardurat hartzea Espainiako gobernuaren uh, baimena gabe. Hori pentsatzen dugu eta malezuta engaiamendu politiko bat bezala ikusten duzu, funtsian e, eh, frantxez gobernuak aintzina pausuak emaiteala ez? Hori behar litake, engaiamendua bai, e, podere handira beraz e, eh, engaiamendua behar lukete, Me behar dira konturatu, sustuz, legia ez dutela aplikatzen, eta hori ezin hon hartia dela. Joaika ez gira aski, Eh, eskolegian, eh, populazione eh, mailan, eh, ez dakit, eh, kargu batu kaiteko, beren dezizionean eh, aplikazteko, baina. Eh, erabaki, bai, zenako ez, politikoa behar dute hartu, baina oraiko mendian ikusten da, maliuski, frantzia ez dela bate eh, eta hor, Badituzte, kartak eskutan dituzte, eta zentzatu dun batek behar luke eh, karte hori, hori jokatu eta aitzina ere man eh, bake prozesua. Egun ta oita bat uh, eh, autetxizizte izan petzailen artean, irurogei bat auzapez momentuz. Bon, horrek presio zerbait maite espero duzue? Eta biztan dena, ba, emaleuski nombrian presioa hor da, eta pentsatzen dut uh, zenbaki horiek uh, gehituko diela uh, araiz, Eta male beti hortan gira, uh, de farza delako hortan. Uh, hara, haute txiak uh, eh, mobilizatzen badira, populazioneare eginen da. Eta sustu zen ustuko, uh, gai hunek gitu pixka bat uh, elgarretatzen gai minbera batean eta hori dila bizpahiru orte gai hori etzen mintzatia. Eta nik hortan esperantza handia badut, uh, mintzaraztia jendia eta jendia kontura dadin, kontura dadin ze bide egin den, hutsak egina dira, behar ba, hutsak edo ez, baina eh, bizi uh, eh, gauzatzu zailak bizi ukanditugu eskolegian, baina nuai geroari begira nola behar dugun eh, borrokatu eta energia guzia eh, plantan eman uh, baketsu baten eraikitzeko. Eta hori zor diogu, enustuko, gure gazteri, eh, uh, gaztea korbaitira, gure bi, guri bi, beha eta horien izenean ere geroari buruz uh, haute beren lana badute presio egiteko uh, goberna ondari badira eh, alderdi politiko desberdinak, zinez gaur eh, ikusten direlarik ere, bo, ez dakit miarritzeko hau zapez bat, uh, eh, doni eloitzuneko bat, eta et, <laughs> bokaleko hau zapezare, lehen legoan. Hori, ebe, ohar hori uh, biziki baiko garratxe maiten dut. ezagutzen ditut hori edenak, baina uste dut uh, gure indarra hortan dela ere, politiko, politikero eh, joko horren geinetik pasatzen daen ustuko eskualegian eh, bakea, eta horrek elgarreta atzen egun. Eta bon, hauzapesak dira horiek ere ikusten dute beren uh, eta gizartean hori bake hori mm, mm, eta nahitua dela eta behar dugula lortu Ben, hauzapez batek nahi du bakea bere herrian, ez da dudarik, eta eskualerian ere biztan dena. Bai honan ala Bilbon? Agu uh, iparraldeko haute txegira, eh, <laughs> bai honan izan engira, bai. Orain presoak uh, lemapean zuk uh, zer entzuten duzu? Be, erran ditugun gauza guziak, hurbilketak, uh, eriak elibra ditzazten, eta hala hoita amak urte, edo hoita zazpi, hoita amak urte preso direnak libratu, hori ez da onargarria, uh, gero eh, emazteak eta ere urbilketa hori segidezan, izan dira urras batzu, mainan hori behar da segitu, eh, hala, humanitate pusiat eta legia errespetatia izan dadi. Gaurko prentxarrekoan, eh, aipatu da eh, Pariseko manifa haintzin, 2008ko abendukoa, haintzin izan zela utetxen olako prentxarreko bat, hor berriz, eh, zela pentsatzen berriz olako zerbait egingo zela, uste zu 2008a beste bat izango dela olakoa? Be, araiz ez. Araiz azkena izanen da. Araiz azkena izanen da, baina ni konturatzen ez nik hasteko ene, uh, <laughs> ene eskoldetik uh, bojoka hori aspalditik hasi izan dela. Eta bon, izan dira gauzatzu, eh? hameka, aiete, desahmatze hori, horik uh, pausu importanteak dira. Eta badakigu denbora luzia izanen da, izanen dela eta maleuski gobernuan borondate ona gabe eh, ez gira antzatzen halko, baina eh, hala, guk gure, eh, gure lana egiten dugu hor, presione kip, kibat emaiten dugu uh, gobernuari, behar ba, beste pausu batzure beharko dira egin, banan araiz ez luzaz, zeren esperantxak badu muga bat eta hori esperantxa handian gira eh, memento otan eh, eta behar da obratu, zerbait behar ditu, keindu baikorak eh, igorri estatuak, Gero ez dakigu zer gertatuko den, eta hori, hori ere badugu gogon gira, gaztiak aipatu ditut, eta Hala, e, geroari geruari buruz inez behar dugu lortu aurten zerbait. Lucien Bezbeder, mil esker. Mil esker zuen.